بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل علق البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل علق البشير بكل خير ختام الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو Kazivanje o Šuajbu, alaihisselam. Kur'ansko kazivanje o Šuajbu, alaihisselam, spomenuto je u surama El-A'raf, Hud, El-Hijr i Es-Šuara. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alihi vesellem, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navećemo kazivanje o Šuajbu alihi selam. Šuajba alihi selam je po silaznoj muškoj lozi treći potomak Medjena, sina Ibrahima alihi selam, po kome je Šuajbovo alihi selam pleme dobilo ime. Oni su bili čistokrvni Arapi, i svi su potomci Ibrahimov alaihisselam sina Medjena. Stanovali su u gradu Medjen, koji se nalazi u blizini Meana, na prostoru dijela današnjeg Jordana u blizini Mrtvog mora. Živjeli su neposredno nakon lutovog alaihisselam naroda, ali nisu uzeli pouku iz onoga što se njima desilo. Ibn Hibban prenosi od Ebu Zerra, radi Allahu anha, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao – Četvorica poslanika su Arapi, Hud, Salih, Šuajb i tvoj poslanik Ebu Zerre. Neki rani učenjaci su Šuajba a.s. zbog njegove riječitosti nazivali Hatib Olenbija, Hatib vjerovjesnika. Biranim izrazima pozivao je svoj narod vjerovanju u Allaha, jedinog Boga. Stanovnici Medjena su bili nevjernici – obožavali su drvo Ejku, oko koga je bilo gusto grmlje. Jedini razlog njihovog obožavanja drveta bio je to što su ga njihovi preci i očevi obožavali. Po svojim dijelima i međusobnim odnosima ubrajali su se među najgore ljude. Pavili su se drumskim razbojništvom, otimačinom i ugrožavanjem prolaznika. Ishak ibn Bishr navodi da je ibn Abbas radijallahu anhu rekao – oni su bili nasilnici. Čekali bi na putu i od prolaznika uzimali desetinu. Oni su bili prvi koji su to uveli. Pored toga, krivo su mjerili i zakidali na vagi. Zato im je Allah uzvišeni kao poslanika poslao jednog od njih, Šuajba alihi selam, koji ih je pozivao da obožavaju samo Allaha uzvišenog i odvraćao od upuštanja u grešna djela. Neki su mu povjerovali – ali ih je većina ostala kao nevjernici. Uzvišeni Allah kaže A Medjenu posla smo njihova sunarodnjaka Šuajba. On je govorio O narode moji, Allaha obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Došao vam je jasan dokaz od vaše gospodara. Šuajba alaihi selam im je došao sa jasnim potvrdama – i očitim nepobitnim dokazima istinitosti onog u što ih je pozivao. To su muđize koje mu je Allah uzvišeni dao. Međutim, nama nije konkretno i detaljno preneseno koje su to muđize bile, nego se na njih riječima Došao vam je jasan dokaz od vaše gospodara, samo ukazuje. Šuajb alihi selam im je naredio da budu pravedni i zabranio da fizički, materijalno i duhovno ugrožavaju ljude. Šuajb alihiselam im je govorio Zato pravo na litri i vagi mjerite i ljude na njihovim stvarima ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen. To vam je bolje ako vjerujete. I ne postavljajte zasjede na svakom putu, prijeteći i od Allahovog puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći ga iskriviti. On ih je posjećao na Allahovu blagodat koju im je dao i upozoravao ih na Allahovu kaznu, ukoliko ne budu radili ono na što ih on upućuje i na što im ukazuje. I sjetite se kada ste bili malobrojni, pa vas je on umnožio i pogledajte kako su završili oni koji su nered pravili govorio im je Šuajb alaihi salam. On ih je upozorio da će im Allah uzvišeni na ovome svijetu skratiti blagodati ako nastave sa otimačinom, zakidanjem i nedoličnim škrtarenjem, a na ahiretu kazniti najžešćom kaznom i bolnom patnjom. On im je govorio I ne zakidajte na litru i na vagi. Vidim da dobro živite, ali bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate. Uzvišeni Allah kaže, teško onima koji primjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju, kako ne pomisli da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. On im je pojasnio da je Allahova obskrba bolja od tuđeg imetka, to koga dolaze na nedozvoljen način. Ono što je halal, makar ga bilo i malo, bolje je od onog što je haram, makar ga bilo i puno. Oni su mu, podrugujući se i ironično ga ismijavajući, govorili O šuajbe, Da li ti tvoj namaz naređuje da napustimo ono što su naši preci obožavali ili da ne postupamo sa našim imanjima onako kako mi hoćemo? E baš si blag i razborit. Švajb a.s. ih je s blagošću i na najljepši način pozivao istini. Govorio im je, o narode moji, Šta mislite ako ja imam čvrst dokaz od gospodara svoga? Iako mi je svega u obilju dao, ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem. Želim samo da popravim koliko mogu, a moj uspjeh zavisi samo od Allaha. Na njega se oslanjam i njemu se obraćam. Što god im je naređivao, on se toga prvi pridržavao. A što god im je zabranjivao, on se toga prvi klonio. To je velika vrlina. Nasuprot nje je pokuđena i ružna osobina jevrejskih učenjaka, o kojima uzvišeni Allah kaže Zar drugima naređujete da čine dobro, a sebe zaboravljate, o vi koji čitate knjigu, zar ne shvaćate? في خليج عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد قدر ما كان من مجد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب Šuajb alaihi selam je nakon toga prešao na metod zastrašivanja. Rekao im je, O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesilo Nuhov narod, ili Hudov narod, ili Salihov narod, a ni Lutov narod od vas nije puno daleko. Ovim je mislio da se od njih nisu puno razlikovali po dijelima i ružnim postupcima, kao što su ugonjenje u laž Allahov poslanika, drumsko razbojništvo, javno i tajno griješenje, spletkarenje i bespravno prisvajanje tuđih imetaka – kao i to da od njih nisu bili daleko, ni vremenski, ni prostorno. On na to zastrašivanje nadovezuje posticanje na dobro, pa kaže I tražite oprost od gospodara svoga, a zatim mu se pokajte. Moj gospodar je zaista milostiv i puno voli. Oni rekoše, O Šuajbe, mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, A vidimo i da si ti među nama slab, da nije roda tvoga, mi bi te kamenovali, ti nama nisi drag. Ove njihove riječi pokazuju okorijelo nevjerstvo i inat, koji im nije dozvoljavao da pažljivo saslušaju njegov govor, a kamoli da to prihvate. On reče, O narode moj, zar vam je moj rod draži od Allaha, kojeg potpuno odbacujete? Moj gospodar dobro zna ono što vi radite. O narode moj, radite šta hoćete, a radit ću i ja. Vi ćete sigurno saznati koga će ponižavajuća kazna stići i ko je lažac. Pa čekajte, a i ja ću s vama čekati. Moćnici iz njegova naroda, koji su bili oholi, rekoše ili ćete se vi u našu vjeru vratiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istirati. Zar, iako mi to ne bi htjeli, upita on, ako bismo se u vjeru vašu vratili, nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi se ne možemo u nju vratiti, osim ako to Allah, naš gospodar, bude htio.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 je zatim zatražio intervenciju i pomoć od svoga gospodara, kako bi ih što brže zadesilo ono što su zaslužili. Gospodaru naš, ti presudi nama i našem narodu pravedno, jer ti si najpravedniji sudija. Tako ih je prokleo. Allah uzvišeni ne odbija kletvu svojih poslanika kada je usmjere protiv onih koji Allaha uzvišenog niču, ne vjeruju u njega i suprostavljaju se njegovom poslaniku. Međutim, oni su se i pored toga zbog svoga nevjerovanja na sve ovo oglušili. A moćnici iz njegova naroda koji nisu vjerovali, rekoše, ako pođete za Šuajbom, sigurno ćete biti na gubitku. Zbog njihovog nevjerovanja zadesila ih je Allahova kazna, koju je bilo nemoguće odbiti, odvratiti i zaustaviti. Od nje se ne može spasiti, niti izbaviti onaj kome je ona namijenjena. Allah uzvišeni im je poslao najrazličitije oblike odgovarajući kazni za zlodjela koja su činili. Zemlja se snažno potresla. Istovremeno zadesio ih je strašan krik koji je utišao sve glasove i veliki oblak iz čijeg je svakog dijela na njih prosipana vatra te njihova tijela ostadoše povaljena, bez duša. U suri El Araf uzvišeni Allah kaže da su oni poslanika i vjernike pokušali zastrašiti i psihički uzdrmati. Predlagali su im da se vrati u njihovu vjeru ili će ih uprotivno mistirati iz njihova naselja, pa ih zadesi strašan potres. Tako je on na zastrašivanje odgovorio konkretnim strahom, a na pokušaj psihičkog potresa odgovorio pravim potresom. U suri Hud uzvišeni Allah kaže da su podrugivajući se, omalovažavajući i smijavajući poslanika govorili Da li ti tvoj namaz naređuje da napustimo ono što su naši preci obožavali ili da ne postupamo sa našim imanjima onako kako mi hoćemo. E baš si blag i razborit. Pa ih je zbog toga zadesio strašan krik, kao odgovarajuća kazna za pogrdne riječi kojima su dočekivali ovog riječitog poslanika. Dakle, pored potresa koji ih je umirio, došao im je i glas koji ih je ušutkao. U suri Esuara uzvišeni Allah kaže da su podrugljivo govorili ti si zaista opčinjen. Ti si samo običan čovjek, kao i mi, i mi te zaista smatramo pravim lašcem. Zato, ako istinu govoriš, spusti na nas kaznu s neba. I stigla im je kazna s neba. Spominje se da ih je zadesila žestoka žega i da je Allah uzvišeni dao da sedam dana ne puše ni povjetarac. Zato su izašli u pustinju gdje se pojavio oblak ispod koga su se počeli skupljati i sklanjati, ne bili se osvježili u njegovu hladu. Kada su se svi skupili, Allah uzvišen je dao da ih iz oblaka počne gađati vatra i plamen, da se pod njima zemlja zatrese, a iz neba im dođe zaglušujući krik. Tako su pomrle i nastradale ove aveti uzvišeni Allah kaže I oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Oni koji su poricali šuajba, kao da nikad nisu tu ni živjeli. Oni koji su poricali šuajba, oni su bili na gubitku. Allah uzvišen je spasio šuajba alihi selam i vjernike koji su bili s njim. O tome uzvišeni Allah kaže. I kada je došla naša odredba, mi smo iz milosti naše spasili Šuajba i one koji su s njim vjerovali, a one koji su nasilje činili, zadesio je užasan glas, pa su u svojim kućama osvanuli povaljani, kao da nikad nisu u njima ni živjeli. Daleko bio medjen, kao i Semud. Šuajba alaihi se, nakon propasti svoga naroda, napuštajući njihovo prebivalište, obratio svom narodu, koreći ih i grdeći riječima. Ja sam vam sve vjerno prenio, lijepo vas savjetovao i izvršio svoju obavezu, svim mogućim sredstvima i na svaki način pokušavao sam da vas uputim, ali vam to nije koristilo, jer Allah ne upućuje onoga ko uporno ostaje u zabludi.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 Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 4, 1, 3, 2, 5, 7 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما